imron ibn hasan roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sahobalaridan zino qilish mast qiladigan ichimlikni ichish va o'g'irlik qilish haqida nima deysizlar deb so'radilar ular vallohu va rasuluhu alam deb javob berishdi shunda rasululloh bular o'ta ketgan qabohat ishlar bo'lib oxiratda ham bu dunyoning o'zida ham ularning uqubati jazosi belgilangandir men sizlarga gunohlarning eng kattalarini aytib beraymi bular alloh robbil alaminga shirk keltirish va ota onaga oq bo'lish dedilar da suyanib o'tirgan holatlarini o'zgartirib tiz cho'kib oldilar va hamda yolg'on so'zlash va tuhmat qilish deb qo'shib qo'ydilar allohga shirk keltirgan odam abadiy baxtsizdir u do'zax azobini o'ziga naqd qilib oladi eng dahshatlisi jahannamda abadiy qoladi undan hech qachon chiqarilmaydi demak allohning rahmatidan benasib bo'ladi alloh bunday baxtsizlikdan o'zi asrasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson uchun eng ulkan gunoh shirkdan keyingi gunoh sifatida ota onaga oq bo'lishni ko'rsatyaptilar aql yurgizgan odam buning dahshatini fojiasini juda yaxshi anglaydi shar'iy hukmlarga ko'ra aqli zaif odamlar majnunlargina qiyomat kunidagi so'roqdan ozod bo'ladilar bilib turib ota onasini ranjitgan ularga oq bo'lishdek ulkan baxtsizlikka uchragan kishi misoli majnundir biroq ular orasida katta bir tafovut bor majnun qiyomat kuni faqat majnunligi sabab jazodan ozod qilinadi oqpadarlar esa mustahiq jazoga ro'baro bo'ladilar illo bolalarini oq qilgan ota onalar ham oxiratda garchi jannatga noil bo'lgan bo'lsalarda da xoruzor faqir holatda mahshargohga kelgan farzandlarini ko'rib dillari xufton bo'ladi har ne bo'lganda ham ota ota ona bu onada afsuslar bo'lsinki noqobil farzand ota onasiga nafaqat foniy dunyoda balki oxiratda ham ozor beradi islom dini shu bois ham barcha iymon keltirgan bandalarni hilm va kechirimlilikka da'vat etadi payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarida alqama ismli yigit bilan ro'y bergan quyidagi voqea ibratlidir anas ibn molik roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida alqama ismli yigit bor edi u o'ta tirishqoq ko'p sadaqa qiluvchi edi bir kuni kasal bo'lib kasali kuchaydi xotini payg'ambarimizga erini jon chiqar holatida ekanidan xabar berdi shunda payg'ambarimiz hazrati Bilal va ali salmon va ammor radhiyallohu anhularni uning holini ko'ringlar deb yubordilar ular alqamaning uyiga keldilar unga la ilaha illalloh degin dedilar bu gap uning tiliga kelmadi ular ishondilarki iymonsiz ketsa kerak deb keyin Bilal razallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga bu holatdan xabar berish uchun yubordilar. Payg'ambarimiz uning ota-onasi bormi deb so'radilar. Aytishdi, otasi o'lgan, lekin bir qari onasi bor deb. Payg'ambarimiz Bilalga: "Ey Bilal onasining oldiga borgil mendan salom ayt degilki agar qodir bo'lsangiz rasulullohning oldilariga boring yo'qsa kutib turing oldingizga rasulullohning o'zlari keladilar deb ayt deya tayinladilar bilol roziyallohu anhu borib bu xabarni yetkazdi alqamaning onasi jonim rasulullohga fido men borishga haqliroqman dedi-da, hassasini olib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga jo'nadi yetib kelgach payg'ambarimiz aytdilarki menga to'g'risini ayting yolg'on gapirsangiz menga alloh taolodan vahiy keladi alqamaning holi qanday edi onasi yo rasululloh namoz o'qirdi ro'za tutardi ko'p sadaqa berardi bergan sadaqasining o'lchovini bilmayman rasululloh aytdilar sizning u bilan munosabatingiz qanday edi onasi aytdi yo rasululloh men undan xafaman aytdilar nima sababdan onasi aytdi u xotinini mendan ustun qo'yardi unga quloq solib meni tinglamasdi shunda rasululloh onasining g'azabi alqamani allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berishdan to'sibdi dedilar va Bilolga qarata ko'p o'tin yiqqin va uni yondiramiz dedilar. Onasi yo Rasululloh, o'g'limni qalbimning mevasini ko'z o'ngimda yondirasizmi? Bunga qanday qilib qalbim bardosh beradi?" dedi. Rasululloh "Ey alqamaning onasi, Allohning azobi qattiq" agar Alloh uni kechirishini istasangiz, undan rozi bo'ling. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, siz undan g'azabda bo'lar ekansiz, namoz va sadaqasi qabul bo'lmaydi. Shunda Alqamaning onasi qo'lini ko'tarib, "Yo Rasululloh, Allohning elchisi bo'lgan sizni va atrofimdagilarni haqiqatda alqamadan rozi ekanimga guvoh qilaman dedi rasululloh bilolga ey bilol alqamaning oldiga borib qarachi la ilaha illalloh deb aytdim ekan balki alqamaning onasi payg'ambardan uyalib dilida bo'lmagan narsani gapirgandir dedilar bilol borib eshikka yetgach alqamaning la ilaha illalloh deganini eshitdilar so'ngra ey odamlar alqama onasining g'azabi shahodat kalimasini aytishdan uni to'sgan ekan endi rozi bo'lganligi uchun tilini bo'shatib yubordi dedilar alqama o'sha kuni vafot etdi shundan so'ng rasululloh sallallohu alayhi va sallam unikiga borib mayitni yuvishga va kafanlashga buyurdilar janozasini o'zlari o'qidilar dafndan so'ng qabr chetida turib ey muhojir va ansorlar jamoasi kimki xotinini onasidan ustun qo'ysa Allohning la'nati bo'ladi va farzu nafl ibodatlari qabul bo'lmaydi dedilar xalq orasida ota onasini tanimagan tangrisini tanimas maqoli mashhur ushbu maqol yuqorida bildirilgan fikrlarning bir jumlada ifoda topgan shaklidir